لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سلام الإمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام يوم جسم بورد سيدنا وأصحابه سلام الشهيد بوسن هرسيبو ونسك الشهيد أمة صلى الله عليه وسلم إن سمعوني كويس من يقول Uvažena braćo, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala dobro članu gospodaru svjetova koji nas je učinio pripadnicima ummeta poslanike sallallahu alaihi wa sallam, koji se međusobno u ime uzvišenog gospodara volimo, međusobno uvažavamo i natječemo se u činjenju dobrih dijela. I evo, u ovoj 21. noći jednog od četiri svijeta mjeseca, mjesec mu ovdje u ovoj lijepoj džami, ovom lijepom naselju Lužani, e, se družimo, inša Allah, kroz kurbanske ajete i hadise poslanika, sallallahu samo. Ja sam sa uvaženim Hafizom dogovorio da znači, se Allah, e, protumačim kratko hadis koji bilježi velike hadiske zbirke ili devet hadijskih zbirke je hadis je mutetak alej. Hadis koji bi trebao da nas potakne na razmišljanje, odnosno da se inšala potrudimo da budemo od onih koji su pomenuti u ovom hadisu. Kada je ova lijepa džamija otvarana, ljetos otvorena, i u sličnim prilikama kada imamo bilo kakav značajan skup, onda se organizatori potrude da se za zvanice obezbijede posebni uslovi, oni imaju posebna mjesta, ima jer građevinski odbor ili organizacijni odbori obezbijede da imaju negdje nadkriven prostor, da se da je zvanicama hladovina, bez obzira što većini svijeta ili je vruće ili kisno nekim danima. To je naravno naš izbor i naša želja da na neki način priznamo neke ljude, da im odamo posebnu počast i da ih priznamo malo bolje odnosu na drugi. Međutim, draga moja braća i sestre, da li mi razmišljamo o jednom trenutku odnosno o jednom danu, danu u kojem neće biti hladovine osim Allahove hladovine. Danu u kojem će, kako Allah mu govori u suri Abese, da će ljudi bježati jedni od drugih razmišljamo o tom danu, kao što Kur'an kaže, kad dođe taj strašni dan, dan u kojem će se punuti, u kojem će ljudi poiskakati iz svojih kabura i biti isu kao, kao skakavci. A onda će, kako Kur'an kaže, jel je vrlo tom danu će čovjek bježati od svoga brata, rođenog brata. Da ummihi ve i od svoje majke i od svoga bave, ve sahibetihi ve bani i od svoje supruge, svoje družice u životu i od svoje djece li kul limri minhum Toga dana svako će biti zabavljen samo sobom. predaji Kaže, kaže, a ovaj hadis, kao što sam kazao, bilježe velike hadiske zbirke, Seb'atun yadilluhumullahu fi dhillih jevme la dhilla illa Ima sedam kategorija mu'mina koji će biti u Allahovoj hladovini, odnosno koji će Allah on smjestiti u svoju Vladovinu na dan kada druge vladovine neće biti tu hladovinu neće niko moći doći svojom voljom, već Allahovom voljom i Allahovom dozvolom, odnosno morat će da zasluži da toga dana ima to posebno počasno mjesto. Na prvom mjestu je imam Adil, pravedni vladar, odnosno pravedni predpostavljeni, Onaj ko je na sebe preuzeo brigu o muslimanima, odnosno o ljudima, koji je na sebe preuzeo tu, taj teški emanet za koji je Ebu Bekr Sifnik radijallahu koji je ne svojom voljom prihvatio da bude prvi halifa Hulefaj Rašidina, kazao inna la amana va inneha jevmel qiyamati fizijum va nadama illa man addaha Uistinu je ovo veliki emanet. Ovo je velika odgovornost i ovo je u isto vrijeme poniženje i kajanje na sudnjem danu osim onoga ko ispravno izvrši taj emanet. Zbog toga su naši dobri predsi izbjegavali odgovorne funkcije. Islamski je princip da se odgovorni dužnost i ne povjeravaju onima koji žele po svaku cijenu. Već da zajednica muslimana odabere najbolje godnje između njih. Kao što je bio slučaj sa Omerom ibn Azizom, unukom Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, tog velikana Islama, za kojeg se smatra da je Omer ibn Abdulaziz bio peti halifa u Lefaj Rašidina, bio na vlasti samo dvije godine, 99. i 100. hijđarsku godinu, i kada su ga muslimani tako reći natjerali da prihvati odgovornost halife, on im je molio, govorio, ima preši bolji od mene, ima obrazovaniji od mene, ima bogobojasniji od mene, ima sposobniji, nemojte mene, ja sam slab. A onda nakon što su ga izabrali za halifu, kaže, budite mi pokorni, poslušni, sve dok budem izvršavao Allahove naredbe dok, dok budem slijedio sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a otkažite mi poslušnost kada ja budem odkazao poslušnost. A onda je kada je došao kući svoje supruge Fatime, kada je došao svojoj kući, plakao je, odnosno jeco Pa ga ona pitala šta je Omer, da se nešto nije desilo nekom od naše djeci. Pa on kaže, Fatima desilo se mnogo teže od toga. <clears throat> Ovo je dan naše zajedničke tuge, jer je od danas svoj Omer preuzeo obavezu da čuva interes muslimana. Ovo nije naš dan naše radosti, već je ovo dan naše zajedničke tuge. E zbog toga su dobri muslimani, naši dobri predci, izbjegavali da preuzmu naš, na sebe odgovornost. I u ovoj nekoj modernoj, modernoj povijesti treba da budemo iznimno zahvali uzvišenom gospodaru, što nam je dao da je na, u najkritičnijem vremenu u ovoj modernoj historiji Bosne i Hercegovine na čelu države bio čovjek koji je razumio svoj narod, i koji je svojim mudrim vođenjem, rahmetli Alija Izetbegović, koji je svojim mudrim vođenjem proveo ove bošnjake kroz veoma teško vrijeme u kojem nam je prijetio nestanak. A da bi imao takav autoritet i da bi ga muslimani, ne bošnjaci, više voljeli čak od bošnjaka, on je to pokazivao svojim primjerom. Jer on na kongresu 93. godine kaže, na kongresu SDA, kaže nema niko pravo na platu ako nema vojnih platu, a vojnik nije imao tada platu. Nija kao predsjednik države nemam platu, ja imam paket kao i ostali građani Bosne i Hercegovine. I meni je lakše od ostalih. I bio sam kod njega 93. negdje prilike u ljeto 93. bio sam u njegovom stanu jer me zamolio da, da malo razgovaramo o, o konjicu jer to je bilo politički nekih previranja. Tad u njegovoj kući, kući, odnosno stanu, Stančiću, rahmetli predsjednika Izetljegovića, e, sam popio kahu jednu od najlošijih kahvi koje sam popio u zadnjih 20 i više godina i podsjetila me na divku onu kahvu koju su nam naši roditelji pravili urijetko onda kad smo mi bili djeca i kad se djeci nije udovoljavalo na sve njihove prohtjeve. I popio sam takvu kahvu neslaku jer nekoliko mjeseci u stanu rahmetli predsjednika Izetbegovića nije bilo šećera, jer nije bilo šećera ni, ni, ni drugim bošnjacima, odnosno građanima Bosne i Hercegovine. E zbog toga vam govorio i nakon, nakon Daytona, mogu ljudi, građani izdržati neimaštinu. Mi izdržali smo ju toliko agresije, ali ljudi ne mogu izdržati nepravdu. E zbog toga će na sudnjem danu, na prvom mjestu Allahove vladovini, biti Pravedan vlada, odnosno čovjek koji je svjestan odgovornosti koju preuzima na sebe i koji vlast ne osjeća kao privilegiju, već osjeća kao veliku odgovornost. Na drugom mjestu je šapun neša'a fi ibadati rabbi. Na drugom mjestu je mladić i djevojka, su mladić i djevojka koji svoju mladost provedu robujući uzvišenom sestre, ovo je teško vrijeme za ovu našu omladinu. Teško i za nas koji imamo djecu i odgajamo i budimo da budu bolji od nas. Jer je ovo vrijeme puno izazova. Vrijeme koji, u kojem ima mnogo više izazova nego što je to bilo u naše vrijeme kad smo mi odrastali. Vrijeme u kojem nema zabrana za djecu. Vrijeme u kojem iz naše prevelike pretjerane ljubavi prema našoj djeci udovoljavamo im sve što poželi. A onda jednoga dana kad se osvrnemo vidimo da ta djeca nisu ono što bi mi željeli. biti svjesna onih rijeka ženitske krvi i koja će biti svjesna da kada dođu u određenu poziciju, da tu poziciju moraju da, da, da ispune na najbolji način. Da se ne desi da evo ekspert, takozvani ekspert za terorizam, Galijašević, koji govori u ime praktički rs i Banja da on proturi priču kako su, kako su državne granice nesigurni. Kako je državna granica nesigurna, odnosno granični prijelazi države Bosne i Hercegovine nesigurni, pogotovo međunarodni aerodrom Sarajevo, jer tamo navodno ima svugdje vehabija. Juče sam vidio jednog inspektora sa Sarajevskog aerodroma, nisam ga dugo vremena viđao, pitan ga gdje si, kaže sad sam u Foči. Pa otkud ti u Foči? Kaže ja sam prekomandovan, jer nas ima osam koji smo prekomandovani pod navodnom nekom sumnjom da smo mi vehabije. Samo zbog toga što idemo, idemo u džamiju. A pitam ga, a dobro jesi se ti kome žali, Kome, imaš se kome žalio? Nemam se kome žaliti, to je problem. Imaš li papir da te neko okvalificirao kao tako? kad ne, nema. Nema pravnog osnova jer onda njegovi odgovorni kažu da oni radi u skladu sa poslovnikom i da je to sad politika zamjenika direktora DGS-a da vam rasporedi gdje, gdje koga hoće. Noćas ovdje ova omladina koja je došla, došla da sluša predavanje i omladina koja, e, se, koja pada uspješnom gospodaru na njihova sežda je mnogo jača, mnogo snažnija od sežda nas koji smo ipak ostali. Jer mladost u ovom vremenu ima, ima puno izazova. I zbog toga će ta mladost, inšala, ona koja se, koja se uščuva grijeha, ona će na sudnjem danu biti u Allahovoj hladovini, na drugih hladovini neće biti. kalku u Malakom ili mesažu, na trećem mjestu je čovjek čije srce je vezano za džamiju. To je čovjek koji osjeća džamiju kao najvažnijim centralnim mjestom nasilja. Ova džamija koju je onda napravio jedan naš bošnjak, jedan naš komšija, čovjek koji se bavi, bavi biznisom u Salju, kako se nam zato nagradi, je objekat koji mijenja ovdje, mijenja ovo čitavo nasilje. Mijenja moral, moral jedne generacije. Jer se ovdje djeca stanovnici navikavaju na ezal. Djeca mogu s lahkoćom da dođu ovdje, da uče u Mektebu, da se podučavaju islamskim, islamskim vrijednostima, ali i mi imamo obavezu da na svaki poziv jezina se odazovemo ovdje, jer bi ovo trebalo da bude važnije, trebalo da bude važnije mjesto od naših vlastitih kuća. Jer noća smo slobodno došli svi ovdje da, obavimo, obavimo da, da se družimo, i svaki dan po pet puta možemo da dođemo. Između namaza da dođemo, da nam niko ne kaže, da niko nema pravo vratiti sa džanijskim radom. Takvu slobodu i sigurnost nemamo ni u vlastitim kućama. Jer niko od nas ne bi mogao, i kad bi možda se neko od nas odvažio, možda ne bi žene dao. Ali kad bi se žene složile da, da, dolazimo, dolazi u džemat u pet puta na dan, da nam da, da klanjaju i da nam poremete našu, naš svakodnevni boravak, vjerovatno djeca ne bi bila bila E zbog toga na trećem mjestu na vladovini će biti oni čija srca su vezana za džamiju. A šta znači džamija? Jel džamija samo mjesto u kojem bošnjaci, muslimani mogu da dođu, da klanjaju i da nakon toga se poselamimo, nasmijemo se jedan drugom i da odemo svojim kućama. Ne. To je samo jedna od manifestacija onoga šta bi u stvari trebala biti džamija. Džamija u svom jezičkom smislu označava, mjesto okupljanja muslimana. Radi zajedničkog obavljanja namaza, radi njihovog medisobnog upoznavanja, radi rješavanja problema zajednice muslimana, radi mirenja dvojice muslimana, radi uređenja, uređenja džemata, nije samo džamije, nego ono što pripada našem džematu. Radi toga da, da našu djecu podučimo islamskim vrijednostima i da budemo zabrinuti kad idemo kroz Lužane, jer ovdje žive bošnjaci muslimani, da budemo zabrinuti ako vidimo da u nekom objektu ima ne do, Allah nekog, nekog harama. Da budemo zabrinuti ako ima bošnjaka muslimana ima smeta ezan. A ima i Da budemo zabrinuti ako imamo omladine koja prijeti sigurnosti ovdje ovih I onih koji živi ovdje. Da budemo zabrinuti ako imamo djevojke i žene koje su izgubile sve, sve moralne, moralne norme i koje se nikoga više ne plaše niti se stidi da džamiji vratimo ono pravo mjesto i da u stvari džamija bude mjesto našeg preporoda. Mjesto gdje ćemo se zadržavati duže poslije namaza i gdje ćemo se raspitivati kad nam neko fali u džamatu da vidimo šta je s njim, da se nije razbolio, da nije hasta, da ga obiđemo. Jer ima kad govorimo oni šest obaveza muslimana ili hakova muslimana, odnosno drugog muslimana, imamo ona, onu obavezu, pet obavezu, da i da, da, kad se razboli musliman, onda ga obiđi. E to, kad se razboli musliman, moglo bi da, da podrazumijeva ako je neko u bolestičkoj postelji ili ako eventualno leži u kliničkom centru. Ali može da bude i naoči zdrav svima bošnjak, ali bolestan. A bolestan je svaki, ovdje svaki stanovni bošnjak ovog, ovog naselja, koji ne dolazi, makar ne dođe čumom ili ponekad na neki dnevni On je, on je bolesnik, njega treba obići, treba doći do njega da se vidi šta se s njim dešava, jer nije u pitanju samo on, nego su u pitanju njegovi ukućani. A u hadisu stoji da čovjek propusti kindiju namaz. To mu je teže, odnosno to mu je veća propast, nego da u jednom trenutku izgubi sad svoj metak i svu samo da propusti i kindiju namaz. E zbog toga, draga moja braća i sestre, moramo se malo upoznavati, bolje upoznavati, moramo identifikovati bolesnike u našim džematima, kada pa da odemo kod njih malo da razgovaramo, da vidimo ima li načina da se oni, da se oni osvijesti, odnosno da postanu, postanu dio džemata, jer će nas možda oni optuživati na sudnje danu i govoriti kako su mi dolazili redovno u džamiju, a niko im nije obilazio, niko im nije rekao, nisu možda znali, jer će toga dana ljudi htjeti da se oslobode odgovornosti. Da rečulani tehaba fila i štena alejka te prnaka alejka. Na četvrtom mjestu su dva muslimana koja se vole u uzvišnjom gospodara i koji se međusobno sastaju u ime uzvišnjom gospodara i u međusobnoj ljubavi se rastaju i nikad nik, jedan musliman drugom muslimanu neće učiniti nepravdu. E fali nam te bratske prave istinske ljubavi a ako se tako ne volimo, onda nismo pravi mu'mini. Jer možda sam kaže u hadisu, la yukum ahadukum kum yuhibbu Niko od vas neće biti pravi mu'min dok ne bude želio svome bratu muslimanu ono što želi se. Dok se ne budemo radovali radostima muslimana i dok ne budemo dužni, kada su dužni drugi muslimani, onda mi pravi Možemo da budemo muslimani, da kažemo smo, možemo da budemo dobri um, ali nismo pravi ljudi. I zbog toga moramo da nađemo mnogo više vremena da se obilazimo, da se susrećemo, sastajemo, da razgovaramo, da jedne druge savjetimo. Moramo da čuvamo rodinske veze jer smo ih pokidali, jer, apsolutno se ne poznajemo. Naša djeca se međusobno ne poznaju. Jer smo izgubili taj adep naš, odnosno to je pački sunet, da se bližna rodbina mora obilaziti, jer naši dobri predsjedni koji su živjeli teškim životom od poljoprivrede, nalazili su vremena da obiđu svu svoju rodinu. I primali su svoje rođake. Imali vremena za njih. I niko nije ni od koga okretio glavu. Ženama nije bilo mrsko kad dođe neko od rodbine. I osjećala se međusobna ljubav. E ja poželim da mi, da, da, da mi dođe neko od rodbine da mu nešto ne treba da dođe, da me posjeti što me poželim. I da osjetim zadovoljstvo kad vidi da nešto imam, odnosno da ja osjetim zadovoljstvo kad vidim da ima nekih musliman tamo. E siguran sam da prilikom obilaska naše rodine, da naši oče u toj ljubavi međusobnoj nisu nikad imali nikakve zavidnosti prema drugim ljudima. Nego, nego su blagosiljali i molili uzmišljeno gospodara da unaprijedi ono što, što ima, ima neko od I što ima dobar hajvan i bolji od njega. I što mu je bolja ljetina od njega. I Allah je dao da bereket. E zbog toga nam hvali te međusobne istinske prave, međusobne, međusobne naše, naše ljubavi, koju treba da prenosimo na našu, našu djecu. I za tom našom djecom moramo definitivno mnogo više da, da provodimo vremena. Moramo da s njima razgovaramo. Moramo da im stalno pričamo i da im podsjećamo, da im podsjećamo ko su i šta su. Da im učimo da su bošnjaci, muslimani, da za ovu zemlju su prolivele rijeke krvi. Da je prije 20 godina najhrabrija mladost iz ovog naroda, da je položila svoje živote, da bi oni danas mogli da idu u školu, na fakultet. I da zbog toga moraju da budu najbolji, da budu najmoralniji. I da se trude da budu najbolji u svemu im spominjimo neka imena nekih heroja, istinskih pravi šehida, da, da ti heroji budu njihovi uzori u životu. A to možemo postati samo ako budemo međusobno, međusobno komunicirali, odnosno ako, ako se budemo međusobno poznavali i ako se budemo međusobno, međusobno voljeli. daatku datku imra'atu da'atu mansabin wa jamalin fa inni i čovjek kojeg pozove ona koja ima ljepotu i koja ima vlast ili ima imetak da počini grije i on kaže inni je Ja se bojim malo. Draga moja braća, u hadisima stoji da neće nastupiti sudnji dan dok čovjek ne bude javno činio zinalog na javno. sve moralne norme, gdje se javno činije najveći grijesi, grijesi po koji su stradali neki narodi o kojima Kur'an govori. A kada se počini sinalog na dunjaluku, kako u predajama stoji, stoji, zatrese se arš uzvišeno gospodara. I zbog toga vas podsjećam, odnosno opominjem da je zinaluk veliki grijeh. Da je to kako Kur'an kaže sa sebila. To je ružan put. Nije to samo čin. Nego je to put, odnosno to postaje navika. E na sudnjem danu će u Allahove hladovine biti oni koji su moralno bili čisti. Koji su se uščuvali od činjenja ovoga grijeha i koji su kazali im je Ali zbog toga u islamu imamo prevenciju. U islamu nema osamljivanja muška i ženska. Jer kako stoji u hadisima, kad se boje osamlji, onda je šetan treći. Nemoj, nemoj ti da govoriš kako si ja umim, kako si ja vjernik. Jer je al rožanu prokletom i njegovoj vojci dozvolio da nas napadaju i sa pješadijom i sa konjicom. Znači nije samo proklet ili Sao, nego ima čitavu vojsku koji nas napadaju sa svih strana. I dozvoljeno je prokletom šeitanu u onom razgovoru sa uzvišenim gospodarom kad mu je neposlušnost, kada ovaj žanom kaže šarikum fil na E dozvoljeno ti je da budeš saučesnik u i njihovim imecima i njihovim porodicama, njihovom porodu. Odnosno, dozvoljeno ti je da budeš dioničar u firmama. Imaš, ima, ima bošnjaka i nebošnjaka koji misle da su sami, da su vlasnici. Piše tako na sudu da, su oni vlasnici, da je to jedan kroz jedan A prokleti šetan zbog djelatnosti kojom se on bavi, on u stvari možda postao većinski vlasnik. Ima oni koji su prije sklapanja braka na nedozvoljen način steknu svoju djecu. Pa ta djeca provode razne šetamuke i bi uzvore svoje vlastite i vlastite roditelje. E, u toj djeci ima učešće prokleti šeitan. Nisu samo, nemaju samo roditelji, nego na njih imaju pravo i prokleti, prokreti šeitan. Rađamo te sad farahfaha hata la ta'lamu šimalu ma Na šestom mjestu je čovjek, odnosno mu'min i mu'minka, koji dijeli na način da kada daju, da daju tajnu, da njihova lijeva ruka ne zna šta je dala desna ruka. Da su džomet, kao što stari, ljudi kažu. Da pomažu svima onima kojima je pomoć potrebna. I mi smo svjedoci da kad god smo nešto dali u ime uzvišenog gospodara, da nam je to vrlo na dobro Još na onom, ovom svijetu. A na onom svijetu je mnogo veća nagrada. I obrnuto, kad god smo mogli nešto da, da učinimo, da pomognemo. I kad smo se omišljali, hoćemo li ili nećemo. Allah je dao da nam je to propalo, odnosno otišlo, ne znamo ni kako je Nismo imali bereketa, bereketa u tim našim, našim imecima. E zbog toga je važno da se trudimo da imetke stičimo na halal način i da ih dijelimo u ono što je halal. Svjesni da će nam to vržanu mnogostučiti znamo za onaj slučaj Osmana i eh, Afana radijela Anhu, trećeg halife u Lekvaj Rašina, koji je u vrijeme dok je halifa bio Omer, eh, Omer ibn Khattab radijela Anhu, kad je došla ona karavana sa hiljadu deva iz Šama natovarena, s eh, skupocijenom rogom, a onda dolaze trgovci, nakupci iz Medine i kažu Osmanu i Afanu, kažu hoćeš li da nam to prodaš, da, da ti damo 5% da zaradiš.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 Allahu sve pripada i on sve zna. A onda on kaže, uzimam vas za svjedoke da sva ova vrijednost, sva ova roba, i hiljadu deva što je tovara, da pripada siromasima Medini. Da je to sadaka za siromani, ne, ne, ne zanima ni 5%, jer ja hoću oni 700, 700, 700 puta više od onoga što sam ja, što sam ja dao. E zbog toga treba da se trudimo i šala da svemu što je hajda, da se trudimo i šala da učinimo što više, više, više dobrih dijela, da se sebe ostavimo ovako. Neko može napraviti džamiju, neko može da postavi česmu, neko može da okaleni voćku, neko može da proširi put, neko može nešto, nešto da uradi, neko može da skloni kamen s puta. I to je, i to je sadaka i treba da se trudimo, naravno, naravno da, to, da to činimo da je Allah hvalijen pada bajna i na sedmom mjestu je čovjek, odnosno mu'min, koji spomene uzvišenog gospodara onda kada je sam. Onda kad drugi učan spavaju, kad je sam negdje uči. I na nekom drugom mjestu i iz poštovanja prema uzvišenom gospodaru po mu suze. Ne onda kad nas neko vidi, kad nas neko vidi možemo mi uljepšati namazni ruku i sečku i kija, možemo malo možda duže da klanjamo, možda malo ljepše, ljepše da učimo, ali kad smo sami, onda da nam poteknu suze i da na taj način pokažemo strah poštovanje prema uzvišenog gospodara. Ja molim uzvišenog gospodara da nas se na putu Islama, da Lušanu mu e, oprosti našim dobrim, našim umrlim roditeljima i dobrim predsima koji su na nas vredni na svijetu Islama, da Lušanu uputi našu djecu, naše potomke, da oni budu inšala radosti naše oči, radosti naših srca, da budu prvaci umeta, da nam bude milostina sudnjih danu i da nas u Assalamu alaikum.